Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Siječanj je 1996. godine. Izvršno tijelo privremene Irske republikanske armije s 11 glasova za i jednim protiv izglasalo rezoluciju koja je pozvala na okupljanje izvanredne opće vojne konvencije. Ona je najviše tijelo privremene ire. Nakon nje dolazi izvršno tijelo, pa onda vojno vijeće. Opća vojna konvencija vrhovno je tijelo ire, u koju njezine postrojbe šalju izabrane izaslanike. Do te 1996. to se tijelo sastalo samo dva puta. Razlog za to bili su sigurnosni problemi koji su proizlazili iz tako velikog sastanka na kojemu bi se okupio veliki broj pripadnika IRE. Zato je izabrano izvršno tijelo koje je pak odabiralo sedam članova vojnog vijeća koje je upravljalo svakodnevnim operacijama IRE i određivalo strategiju poziv za održavanjem opće vojne konvencije uznemirio članove vojnog vijeća. Oni su pretpostavljali da se iza toga krije želja da se prekine 15 mjeseci dugo primirje između privremene ire, britanske vojske i sigurnosnih službi te lojalističkih paravojnih organizacija. Pored toga, iza toga poteza stajala je namjera da se Jerry Adams smijeni s mjesta prvog čovjeka vojnog vijeća i da se tako potkopa i njegov položaj u Sinn Vojno vijeće odlučilo je preduhitriti izvršno tijelo. Na sastanku 31. siječnja 1996. jednoglasno je izglasano prekid primjerja. Privremena Ira od svog je nastanka 1969. bila nepovjerljiva prema primirima. Prvo od njih je sklopila 26. lipnja 1972. godine. Tjednima su i zaslanici britanske vlade i sigurnosnih službi pregovarali svodstvo mire i napokon su uspjeli isposlovati primirje. Ta 1972. godina bit će zapamćena kao najgora godina u nevoljama, kako se naziva sukob u Sjevernoj Irskoj koji je počeo 1969. godine. Ta je godina počela krvavom nedjeljom u Deriju kada su britanski padobranci poubijali 14 nenaoružanih prosvjednika. Kada završi ta 1972. bit će pobrojano 467 poginulih. Ed Maloney u knjizi Tajna povijest Ire piše. Nakon tjedana manevriranja primjer je počelo 26. lipnja 1972. i završilo je nakon samo 13 dana, 9. srpnja, samo dva dana nakon što su se državni tajnik za Sjevernu Irsku Whitelaw i Irino izaslanstvo susreli u Londonu. Čini se da obje strane nisu previše žalile kad je ono završilo. Britanci su dopustili da bi jedan sektaški spor oko dodjeljivanja kuća katolicima u području zapadnog Belfasta pod nadzorom lojalista postane ozbiljan i on je poslužio kao povod za prekid primirja. Ako su Britanci tajno bili sretni što je primirje završilo, tako se osjećala i Ira u Belfastu. Vođe privremene Ire sjećali su se primirja iz 1921. godine, kada su britanska vojska i sigurnosne službe iskoristili to primirje kako bi bolje identificirali i upoznali vođe Ire na čelu s Michaelom Collinsom. Kada je nastupilo to primirje iz 1972. do tada nepoznati pripadnici Ire izašli su na ulice i počeli se družiti s poznatim članovima. To je omogućilo britanskoj vojsci da skupi podatke za njihovu identifikaciju. Primirje su prekinuli najradikalniji članovi privremene IRE, pripadnici drugog bataljuna brigade iz Belfasta. 12 dana nakon završetka primirja, privremena IRA pokazat će da je ono nije oslabilo. Tog je dana u Belfastu postavila 20 automobila bombi. U njihovim eksplozijama poginulo je 9 ljudi, 130 je ranjeno. Taj napad biće će poznat pod imenom Crni petak. Drugo primirje između privremene Ire i britanske vojske počelo je u prosincu 1974. godine. Njega su dogovorili pripadnici britanske obavještajne službe MI6 i vođe Ire koji su bili na slobodi. Za vođe koji su dogovorili primirje ono je bilo nužno. Ed Maloney piše. Gubitak oružja koje se teško dalo prokrijumčariti posebno je oslabilo organizaciju i primjer je došlo kao neka vrsta olakšanja, kao što se to jedan član i prisjetio. Primjer je bilo od Boga poslano. Nismo imali oružja. U drugom bataljunu brigade iz Belfasta bilo je samo tri komada oružja. U stvari situacija je bila tako loša da smo početkom 1975. dok smo čekali na pošiljku oružja otišli kod člana službene Ire i rekli mu da osjećamo da će se ponoviti pogrom iz 1969. samo u većem obimu. Zatražili smo od njega oružje, on se od njega odbio odvojiti. Rekli smo mu da će na njega pasti krivica ako se takva situacija dogodi. On je onda pristao prodati nam 20 komada oružja bez znanja svog vodstva. Tako su mislile vođe privremene Ire na slobodi. Vođe u zatvoru, Jerry Adams, Ivor Bell, Brandon Hughes i drugi, smatrali su pak da britanska vojska i sigurnosne snage namjerno uhićuju samo takozvane mladoturke, radikalnije vođe koji su se protivili bilo kakvim razgovorima s okupacijskim snagama, a da na slobodi ostavljaju one vođe koji su bile sklone primjerju. S vremenom pokazat će se da su vođe u zatvoru bile u pravu. Britanska strana odugovlačila je s pregovorima oko takozvane strukture izvlačenja i sukobu Sjeverno-Irskoj. U mjesecima tih pregovora Vojno vijeće dobilo je samo jedan jedini konkretan dokaz da Velika Britanija ne želi ostati u Sjevernoj Irskoj, a to je bila odluka da se brodogradilište Harlan Wolf, u kojemu je sagrađen Titanic, ne uključi u plan nacionalizacije. Za vrijeme tih višemjesečnih pregovora britanska vojska i sigurnosne službe prikupljali su podatke. Ed Maloney piše. Rezultat je bio da su Britanci dobili vremena za predah u kojem su mogli razviti načine da nanesu više štete Iri. S pripadnicima Ire koji su se vidljivo opuštali kako se primirje odugovlačilo, Britanci su u pripremi velikih promjena u sigurnosnoj politici prikupili obavještajne podatke organizacije. Središnja crta te politike bila je prelazak nadzora na operacijama s britanske vojske na kraljevsko-alstersko redarstvo i novi je naglasak stavljen na pravne metode koje su trebale staviti članove IRE iza rešetaka. Naziv te politike bio je alsterizacija. U njoj će 1976. pripadnici IRE izgubiti status posebnih zatvorenika i počeće se s njima u zatvorima postupati kao s kriminalcima. Pored toga, primjer je dovelo i do povećanja sektaškog nasilja. Ed Maloney piše bile su to godine u kojima se moglo vidjeti uspon jezovitih lojalističkih bandi s imenima poput Mesari i Šankila, skupina ubojica iz Alsterske dobrovoljačke snage koje su se specijalizirali u rezanju svojih žrtava do smrti koristeći se kirurškim oštrim noževima i sjekirama. Ira je odgovorila s podmetanjem bombi u protestanske pubove, što je nužno dovelo do ubijenja civila neuključenih u sukob. to primirje je imalo još jednu posljedicu koju britanska vojska i službe nisu baš očekivale. U tom primirju privremena Ira je skoro doživjela poraz i sada su one vođe iz zatvora s pravom dovele u pitanje vođe koje su dogovorile to primirje. I to je otvorilo put Jerryu Adamsu, Martinu McGuinnessu, Ivoru Bellu i Brendanu Hughesu prema najvišim položajima u privremenoj Iri. Ti će ljudi uvidjeti koliko je treće primirje opasno za Iru. U prosincu 1993. godine britanska irska vlada potpisale su deklaraciju iz Downing Streeta. Njome je omogućeno da Sinn Fein uđe u pregovore oko razrješavanja sukoba u Sjevernoj Irskoj. Uvjet za to bio je da privremena Ira proglasi primirje. Predsjednik Sinn Fena tada je bio Jerry Adams. Njegov najbliži suradnik bio je Martin McGuinness. Oni su dobro znali kako je primirje iz 1975. skupo koštalo privremenu Iru. Ali im se ovaj dobitak, dopuštenje da Sinn Fein uđe u pregovore o budućnosti Sjeverne Irske, činio dovoljnim da pristanu na to primirje. Ali ono se odužilo, a britanska strana je, čini se, počela udogovlačiti iz istog razloga kao i 1975. godine. I u pripadnike privremene Ire uvukao se nemir. Ed Maloney piše. U vrijeme Uskrsa 1995. Adams je zaprijetio da će svoje simpatizere izvesti na ulice i upozorio je Britance da će se uskoro suočiti sa zvukom ljutitih glasova i marširajućih nogu ako ne bude napretka. Bilo je izlokobni znakova nemira. Nedugo nakon Adamsovog uskršnjeg obraćanja Ira je u Belfastu ubila zloglasnog prodavača droge Mikija Munija. Koristila se svojim lažnim imenom DAAD, izravna akcija protiv droga, kako bi prikrila svoju ulogu, ali to je prevarilo maleni broj ljudi, najmanje od svih članovi IRE, koji su zbog tog kratkog povratka vatrenog oružja povratili dio samopouzdanja. DAAD se vratio u akciju u rujnu 1995. kad je ubijen drugi prodavač droge. Ponovno je to bio znak vodstva IRE upućen članovima da se ono ne boji vratiti se oružju. Pred kraj 1995. akcije DAAD-a protiv prodavača droge su se pojačale. Samo u prosincu te godine Ira je ubila njih četiri, pet je ubijen u siječnju 1996. Bio je to znak da je pripadnicima Ire dosta tog primjerja. Kada je izvršno tijelo Ire u siječnju 1996. zatražilo okupljanje opće vojne konvencije, već se vodstvo privremene Ire odlučilo na prekid primirja. Edmo. Maloney piše. Pripreme za prekid primjera počele su zapravo dva mjeseca prije kada su pod okriljem jesenskih mračnih večeri članovi Ire iz Južnog Arma, vođeni od Tonija Murphya, počeli pripremati golemu bombu u kamionu. Murphy je točno predvidio događaje. Nakon odluke Vojnog vijeća dano je odobrenje za izradu bombe i ona je prokrijumčarena u Englesku, gdje je ostavljena u podzemnom parkiralištu šesterokatne uredske zgrade pokraj tornja Canary Wharf u Londonu. And within the last few minutes, the London Fire Brigade has confirmed that there's been an explosion in the East End Docklands area. Eyewitnesses said they heard a huge blast just after 7 o'clock this evening. U 19 sati 9. veljače 1996. godine eksplodirala je ta bomba u kamionu teška 1400 kg. Ona je bila napravljena od umjetnog gnojiva, šećera i plastičnog eksploziva Semtex. U eksploziji bombe uništena je ta uredska zgrada i njezina okolica. Ubijeno je dvoje ljudi i ranjeno njih 39. Šteta od eksplozije procijenila se na 100 milijuna funti. Privremena Ira pokazala je da je primirje nije učinilo bezopasno. Britanska vlada počeće ozbiljne pregovore. Sve će to dovesti do najtrajnijeg prekida vatre u Sjevernoj Irskoj i do prekida sukoba, govori dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I što se dakle u tom odnosu između Ire i Šinfena događa? Događa se, ja bih rekao, jedno njihovo integriranje. Jer u tom procesu se događa da dolazi do politizacije Ire, politizacije je koja nije isključivo dakle samo teroristička organizacija i dolazi s druge strane do militarizacije Sinn Feina. I oni se u određenom trenutku 80. godina, ja bih rekao, integriraju kao jedinstven pokret. Empirija je dokazala ili dovela u pitanje apsolutnu poziciju vojnog dijela i Ira se okreće nečem drugom. Dakle, Ira mijenja strategiju. Koja je strategija sada nakon ovih svih dotašnjih politika? To je takozvana strategija koja je savjeta u jednom geslu, koja je vrlo jednostavno, a to je borba glasom i metkom. Dakle, paralelna borba i političkim izborima i političkim djelovanjem i dakle djelovanje Irske republikanske armije gdje su oni integrirani i u međusobnoj funkciji. Teror kao prijetnja, kao tu step njegove psihološke dimenzije, utječe, jel, na, nema dileme, na ukupnu javnost i služi, dakle, ovom političkom dijelu kao jedno sredstvo, sredstvo podrške. S druge strane, dakle, politička podrška koja raste, jel, koja raste višestruko i nacionalno, internacionalno, regionalno, kako god hoćete, jel? <laughs> utječe na e, sam taj vojni dio. I naravno da se onda događa, dakle, ja bih rekao, ekspanzija, logična eskalacija tog procesa u smislu jačanja Irske republikanske armije. Martin McGuinness i Jerry Adams kao današnja dva lidera republikanskog pokreta, to su ti mladi entuzijasti, jel? koji su, dakle, u tom kontekstu, li čak imali niže razine obrazovanja, ako hoćete, Martin Meginis je čovjek koji je samo čak osnovnu školu završio, kasnije vozio najelitnije i najmoćnije e, ministarstvo u Sjevernoj izvršnoj upravi, odnosno vladi, jel, ministarstvo obrazovanja i znanosti, E, dakle, u tom vrijeme 70. godina nakon trogodišnjeg zatvora Jerry Adams koji radi kao konobar, jel? izlazi iz zatvora i što se dogodilo to njihovo procesu transformacije, suradnje sa Amerikancima, irskim lobijom u Americi, dakle sa svim akterima, ako hoćete na međunarodnoj sceni, europeizaciji Sjeverne Irske, Irske, europskom kontekstu, jel? što se događa? Događa se da su ti entuzijasti postali sposobni karizmatični lideri. 6. listopada 1948. godine Annie Adams rodila je sina. On je dobio ime Jerry po ocu. Obitelj je živjela u Belfastu i skoro svi njezini pripadnici bili su članovi ili simpatizeri Ire. Adamsov djed s očeve strane također je imao ime Jerry. Bio je član tajnog irskog revolucionarnog bratstva koje je pod vodstvom Michaela Collinsa krenulo u borbu protiv britanskih okupacijskih vlasti. Njegov otac pridružio se Iri sa 16 godina. 1942. bio je uhićen i osuđen na osam godina zatvora. Razlog uhićenja sudjelovao je u postavljanju zasjede pripadnicima kraljevskog alstarskog redarstva. Zasjeda je pošla po krivu i Jerry Adams stari pogođen je s tri metka. Dva strica Jerry Adamsa, Dominik i Patrick, bit će internirani zbog članstva u Iri. Jednog će internirati vlasti u Dublinu, drugog vlasti u Belfastu. Dominik će tijekom drugog svjetskog rata biti i načelnik stožera IRE. Desetljećima kasnije tu će dužnost od prosinca 77. do veljače 78. obavljati i mladi Jerry Adams. Majka Jerry Adamsa bila je članica ženskog ogranka IRE, a majčin pradjed Michael Hanaways bio je član fenijanskog pokreta i sudjelovao je u bombaškim akcijama u Engleskoj u 1860. i 70. godinama. Svo troje braće Adamsove majke bili su visoko pozicionirani članovi IRE u Belfastu. Adamsova obitelj živjela je siromašno. Isprava su stanovali u jednosobnom stanu, a onda su se preselili u kuću u Belly Murphy u zapadnom Belfastu. Ed Maloney piše. Adamsovo školovanje je trpjelo i do uskrsa 1964. on je bio među zadnjima u razredu. Mnogi njegovi vršnjaci u Murphy već su radili, a broj usta koja je trebalo nahraniti rastao je. Napustio je školu St. Mary's i početkom 1965. zaposlio se kao konobar, prvo u pubu u Shankill Roadu, kojem su vlasnici bili katolici, nakon toga u najpoznatijem hostelu Belfastu, vojvodi od Jorka, domu umjetničke i lijeve inteligencije. Godinu dana kasnije, kad je bio star 18 godina, počela je Adamsova karijera u Iri. Prisegnuo je u satni D brigade iz Belfasta, jedinici koje je pripadao i njegov otac i čiji su članovi dolazili iz Falls Roada i zapadnog Belfasta. Šest godina poslije, Satnija D postaće jedna od najstrašnijih i najaktivnijih jedinica mlade privremene Ire i zaradit će ime Psi, prema psima rata. Kada je došlo do raskola na službenu i privremenu Iru, Adams nije odmah sprešao na stranu provosa. On je bio prvi čovjek Ire u sukobima koji su izbili 1969. jer je njegov zapovjednik Liam McParland stradao u prometnoj nesreći. Ali Adams i njegova obitelj nisu se dugo premišljali. Cijela obitelj, osim sestre koja je bila udana za odanog člana službene Ire, prešla je na stranu privremene Ire. U studenom 1972. Joe Cahill do tadašnji zapovjednik drugog bataljuna brigade iz Belfasta naslijedio je Shona McStiofena na položaju načelnika stožera privremene Ire. Cahill je za svog nasljednika odabrao tada 24 godine starog Jerry Adamsa. U prosincu 1977. on će postati načelnik stožera privremene Ire i tu će dužnost obavljati do 78. Pet godina kasnije Jerry Adams postaće predsjednik Sinn Feina ja bih se usudio kazati da je po njihovim utjecajem, prije svega Jerry Adamsa, dakle se dogodila ova, ja bih se usudio kazati, demilitarizacija same Ire. I da je naprosto to geslo politikom i metkom dovelo dakle do toga da je nema dileme jer su replikanci sada pobjednici u tom sukobu i oni su čak i dalje pogotovo nakon dvije prve rata protiv terora i to je eskalacija antiteroriške histerije čak su i to geslo napustili pa su sada uveli novu strategiju, a to je dakle u odnosu na ovu glasom i metkom sada imaju samo geslo dakle glasom u obje ruke prije je bilo geslo, dakle, metak u jednoj ruci, pa, izborni listić u drugom, sad je sasvim drugačije. od 2005. godine Irska republikanska armija se, dakle, odrekla nasilja i razoružala se kompletno. Ono što nije napravila a to je poanta, nije raspušteno vojno vijeće, nikad neće biti. Dokle god ne ostvare konačni cilj. I naravno, to je ta, ja bih rekao, kohezija nacionalna to je ta prosocijalnost i podrška irskim republikancima. To je naravno sve skupo utjecalo spajanje tog vojnog i političkog krila, utjecalo je naprosto na to, naravno u sveirskom kontekstu i promijenjene odnosi dakle republikanaca i redefiniciji politike abstencionizma i strateškom redefiniranju odnosa prema službenom Dublinu, dakle utjecaj sveirskog konteksta, promjena odnosa i redefiniranje pozicije odnosu na ostale sjevernoirske katoličke stranke u Sjevernoj Naravno da je sve to skupa dovelo na prvo mjesto, nema dileme, Jerry Adamsa, odnosno, dakle, republikanski pokret, ali ne više kao paravojnike, kao teroriste, već kao jednu respektabilnu, prije svega političku ovaj, instituciju. U ožujku 1972. u najpogibeljnijoj godini sukoba u Sjevernoj Irskoj konzervativna vlada premijera Edwarda Hita raspustila je Sjevernoirski parlament sa sjedištem u Stormontu i uvela izravnu upravu na tom pokrajinom. Njome je sada vladao državni tajnik za Sjevernu Irsku, koji je bio neka vrsta kolonijalnog guvernera. Temelji tog poretka bili su britanska vojska zajedno sa sigurnosnim službama i kraljevskim alstarskim redarstvom. London se brzo htio riješiti takvog stanja i već sljedeće godine potpisan je dogovor u Sunningdale, koleđu za engleske vladine službenike. Privremena Ira i Sinn Fein bili su protiv tog dogovora. To nije bilo neko iznenađenje, ali ubrzo je i Alstarska unionistička stranka odlučila od njega odustati, a lojalističke skupine silovito su napale taj dogovor. Bio je to početak još žešćeg sektaškog sukoba u Sjevernoj Irskoj. Uvijek se moram vratiti u povijest, jer povijest je, ja bih rekao, ključna determinanta razumijevanja i ove suvremenosti. S tim da, opet, naravno, slušatelji trebaju, bar trebamo to istaknuti, da se katolici i protestanti u Sjevernoj iskoj ne pišu malim, već velikim slom. To nisu obično dvije vjerske skupine, kao što, ako možemo tako reći, kao na drugim mjestima. Tamo je protestantizam podrazumijeva i politiku, i društvo, i ekonomiju. Dakle, to je nešto što bi mogli dovesti relaciju sa onim što danas govorimo o fundamentalizmu. Naravno, isto to vrijedi za katolike. Katolici su i katolici, ali oni su katolici i u političkom smislu, i u društvenom smislu, i u ekonomskom smislu, i ideološkom, kakvom god hoćete. Dakle, to je ta segregacija i podjela sjeverno-irskog društva. I u tom kontekstu što imamo? Imamo taj povijesni kontekst i te obrambene snage su nastale u tom kontekstu i takvu su ulogu imale. Što to znači? Do 72. godine, da to skratimo, do uvođenja izravne uprave nema takvih značajnih unionističkih obrambenih organizacija, jer to sve radi RUC. E, međutim, kako se situacija u Sjevernoj Irskoj mijenja, Dakle, nastaju takve organizacije i u političkom i u vojnom smislu. Identično kao kod republikanaca. Kod republikanaca imamo nacionaliste koji bi politički ostvarili svoje ciljeve, imamo republikanci koji podrazumijevaju nasilje. Kod unionista ali imamo unioniste koji su politički, dakle oni su za Uniju Britanije i Sjeverne Irske i imamo lojaliste koji su dakle lojalni prije svega kralju i britanskoj kruni. I oni podrazumijevaju i dakle nasilno djelovanje. Kako se mijenja kontekst nastaju te organizacije? Kada unionisti, lojalisti, da ih sada jednim imenom, shvate da je Unija u pitanju, naravno da formiraju samo zaštitne snage. Kada britanska država popusti katolicima u pogledu bilo kakvog sporazuma, pa lojalisti gdje udaraju? Na britansku državu koja je nesposobna zaštititi njih, između ostalog da bi destabilizirala sve te procese popuštanja katolicima. Naravno, rezultirali smo time da dakle, imamo u tom procesu nastanak i protestantskih terorističkih organizacija koje su čak i brojnije nego ove katoličke u ovom kontekstu očuvanja Unije, odnosno lojalnosti britanskoj kruni, u jednom okruženju koje nema dileme segregirano društvo i da odnos taj među republikanac i lojalista u paravojnom smislu i naravno da ima i elemente sektaškog nasilja koji su puno više izraženi na ovoj protestantskoj strani, ali i na jedno i na drugo i zato imamo te nazive, dakle, mesara ali koljača i Schenkel Rouda. U Sjevernoj Irskoj postojale su dvije glavne lojalističke paravojne organizacije. Alsterska dobrovoljačka snaga ili UVF koja je osnovana 1966. i nazvana prema organizaciji koja je postojala početkom 20. stoljeća i Alsterski obrambeni savez ili UDA koji je osnovan 1971. Pripadnici Alsterskog obrambenog saveza ponekad su koristili i naziv Alsterski borci za slobodu. Te dvije organizacije usklađivale su svoje djelovanje djelovanje kroz tijelo nazvano Združeno lojalističko vojno zapovjedništvo. UVF je bio odgovoran za ostavku sjeverno-irskog premijera Terence O'Neila, koji je krajem 60. godina udovoljio nekim zahtjevima pokreta za građanska prava katolika. Pripadnici UVF-a tada su postavili bombe na vodovodne i električne instalacije u Belfastu i izazvali prekid opskrbe vodom i strujom. Te su napade pripisali Iri. Terence O'Neill optužen da ne može osigurati sigurnost protestantima dao je ostavku. UVF je nakon početka nevolja počeo i s napadima na katolike u Sjevernoj Irskoj. Od 1971. do 1999. UVF je odgovoran za smrt 547 ljudi. Među njegovim članovima najopakiji su pripadali takozvanim mesarima iz Šankila. Sredinom 1970. pod vodstvom Lenija Murphya ta je skupina sjela stravu među katolicima. Ed Maloney piše. Poznata pod nazivom Mesari Šenkila, Marfijeva banda zaradila je svoje zastrašujuće ime zbog niza skoro ritualnih ubojstava tijekom 16-mjesečnog razdoblja između 1975. i 1977. kad su sjekirama, patovima i noževima za meso ubili niz nasumce otetih katolika. U jednom od ubojstava jednom je čovjeku skoro odrubljena glava. U drugom žrtvi su u klještima iščupani svi zubi osim tri. Trojica njihovih žrtava umrla su kada su im prerezana grla. Sjevernoirska policija smatrala Murphya psihopatom i sumnjičila ga je za 18 ubojstava. On je pak ubijao pištoljem, otrovom i nožem, sam je odjednom četiri katolika poslao u vječnost, a tijekom ubojstava rezanjem grla vitlao je nad žrtvama oštrim batom za meso. Cilj tih napada bio je produbiti sukob između katolika i protestanata. Strategija je bila jednostavna. Što veći sukob, to manja vjerojatnost da će britanska vojska ikada otići iz Sjeverne Irske. Što katolici budu pod većim pritiskom, to će privremena Ira i druge republikanske organizacije, poput službene Ire ili Irske narodno-oslobodilačke armije, jače uzračati udarac. To će pak dovesti do većeg angažmana Velike Britanije i na taj će način Sjeverna Irska zauvijek ostati ujedinjena Ujedinjenom kraljevstvu. Najveći troublemakeri u sjevernoirskom procesu su dakle sjevernoirski protestanti. Zašto? Zato što bilo koja promjena u sjevernoirskoj dovodi u pitanje njihovu poziciju. U svakom pogledu dovodi u pitanje njihovu poziciju, pa logično je onda da su oni nastojali ostvariti svoju poziciju i tim nasilnim sredstvima stvaraju terorističke ovaj, organizacije i ne samo to, dakle ono što se tu dogodilo, a to je opet e, to je neminovno da se događa u tom sivom području gdje je terorizam između politike i nasilja, između dakle, ratnog stanja i mira, da se događalo što je poslije dokazano, što je vjerojatno jedna od najvećih sramota, ja bih rekao, britanske države, a to je dakle suradnja između lojalističkih terorističkih organizacija i britanske države u borbi protiv Irske republikanske armije. Ta suradnja je neupitna, jer ima istog protivnika, je sasvim logična. Ali što se dogodilo? dogodilo se da je britanska država zajedno sa terorističkim organizacijama lojalistički sudjelovala u borbi protiv Irske republikanske armije. Toliko čak vratili smo se poslije na ove sramote britanskog kaznenog sustava da su ubijali i odvjetnike koji su branili uspješno na sudovima Irsku republikansku armiju. Dakle, u tom kontekstu u Sjevernoj Irskoj imamo i tu dimenziju, a to je, ja bih rekao, slojevite uloge protestantskih terorističkih organizacija koje su mijenjale svoju metu na relaciji između britanskih između protestanata i katolika, ali i u relaciji prema britanskoj državi do suradnje sa britanskom državom opet u borbi protiv irske republikanske armije i da nema dileme da je taj protestantski, da ga tako nazovemo, terorizam u pogledu čuvanja pozicije Sjeverne Irske, pozicije Sjeverne protestanata, unije i to kraljevstva povijesnog, dakle, monarhijskog tog jel, simboličkog odnosa sa britanskim kraljevstvom, dakle, da je postavio britanske lojaliste, ja bih rekao, u mjesto jednog središnjeg aktora i u perspektivi, ako hoćete, tog sjevernoirskog sukoba, jer ako analiziramo sadašnje trendove, a oni vode ka dakle, stvaranje neovisne irske države, a to bi značilo dakle, faktički ostanak milijun protestanata u tada šest milijuna stanovnika jedinstvene irske državi, povijesno i aktualno nema dileme da bi imali da ponovno neki ozbiljniji terorizam, ali ovog puta isključivo protestantskog preznaka, što je logično. Sektaški sukobi pokušavali su se suzbiti. 20. veljače 1979. osam pripadnika Mesara i Šankila osuđeni su na 42 kazne doživotnog zatvora zbog 19 dokazanih ubojstava. I broj sektaških ubojstava je padao. Godine 76. ubijeno je 145 ljudi, sljedeće godine broj ubijenih je pao na 69. Ali sve to nije zaustavilo ubojstva katolike protestanata. Godine 1978 1998. privremena Ira izvela je jedan od svojih najsmrtonosnijih napada. Ed Maloney piše. Traljavo postavljanje bombe u hotel Le Mon, smještenom na južnom obrubu Belfasta, jedan je od najgorih užasa Irine kampanje. 12 žrtava tog napada nadmašilo je broj mrtvih crnog petka. Mrtvi, sedam od njih bile su žene, bili su posjetitelji godišnje večere irskog Koli klaba. Zapaljiva bomba, obješena na prozor restorana, eksplodirala je i poslala golemu vatrenu loptu kroz prostoriju koja je palila sve na svom putu. Ira je kasnije priznala da je poziv upozorenja upućen kraljevskom alsterskom redarstvu bio nedovoljan. Bombaši nisu mogli naći u blizini hotela telefonsku govornicu, a kad su je pronašli, bomba je bila samo minutama od detonacije. Jednostavno nije bilo dovoljno vremena da se isprazni zgrada. Svih 12 mrtvih u restoranu hotela Le Monde bili su protestanti i civili. To je samo još više potaklo sektaška ubojstva, ali na kraju ljudima je postalo dosta takvog ubijanja. Taj slučaj sjevernoirski je, ja bih rekao, ukazao na smisao i na paradoks terorizma. Što se dogodilo? Dogodila se dakle od početka već od kraja 80. godina, a pogotovo od početka 90. dakle dogodilo se jedno svačanje da jedna druga strana su shvatila su pat poziciji, ako hoćete treća. Evo, mislim na protestante. Irska republikanska armija dokazala sposobnost, dokazala je da je u stanju biti konstantna prijetnja britanskoj eliti. Da od četiri pokušaja atentata na britanske kabinet su dva skoro uspjela ako hoćete od Brightona 84. godine i postavljanja te bombe, ali u video rekorderu hotela Brightona gdje je bila britanska premijerka na tom sjedanju konzervativne stranke, poučna je ta, ja bih rekao, orijentacija Ire, a oni su otprilike, sada ne citiramo, doslovno rekli tada britanskoj premijerki, koja je preživjela taj atentat, ali je ubijena ozbiljan broj njezinih najbližih suradnika, pripadnika kabineta. A rekli su joj, dakle, kad su preuzeli odgovornost za taj akt, danas ste imali sreće da bi ostali živi, morate imati sreće svaki put mi da bi uspjeli u nakani moramo sreći samo jedan put. A, dakle, što se dogodilo? Dogodilo se ukupno. Jedna i druga strana su shvatile da su u pat poziciji. Jedna i druga strana su shvatile da nasilje ne mogu taj problem. Dogodila se međuvremenu internacionalizacija tog sukoba. Dogodilo se redefinirani međunarodni odnosi. Dogodilo se promjena administracije u Sjedinjim američkim državama. A dogodio se drugačiji američko-britanski odnos dogodio se drugačiji europski kontekst i naravno da sve to zajedno se poklopilo sa situacijom, ja bih rekao ono što je presudno, a to je sjeverno-isko društvo. Rat i ubijanje je način života u Sjevernoj Iskoj. To je životna svakodnevica. U jednom trenutku se dogodi zasićenje nasilja. Ljudima je dosta ubijanja. I počne rasti podrška za nekakve alternative. I naravno da je to bio kontekst gdje se postupno počeo događati mirovni proces koji je bio mukotrpan uz američko posredovanje. Sjevernoirski sukob je postao top tema na agendi vanjsko-političkoj administracije bila Clintona Za vojno vijeće Ire prekidi vatre bili su nešto što je uvijek štetilo njihovoj organizaciji. Ali prekid vatre, koji će potrajati skoro godinu i pol, bio je nešto na što je Ira morala pristati. Niz događaja koje je doveo do tog prekida vatre počeo je s pokušajem da se ubije Johnny Adair, vođa lojalističke skupine koja je harala po katoličkim dijelovima Belfasta. Ira je za cilj napada odabrala ribarnicu Frizel u Belfastu. Ed Maloney piše. Smješten na polovici Schenkill Roada usred najžešćeg gradskog lojalističkog uporišta, frizel je te subote poslijepodne bio prepun kupaca, kada su dva irina čovjeka, odjevena u bijele kute, kakve nose dostavljači, unijeli bombu unutar trgovine. Dok je jedan držao osoblje i kupce na Nišanu, drugi, 23 godine star muškarac, Tomas Begli, objesio eksplozivnu napravu o strop i upalio fitelj upaljačem za cigarete. Iznad trgovine bio je lokalni stožer Alsterskog obrambenog saveza i obično su se subotom tamo okupljali zapovjednici te skupine, uključujući i Adera. Ali te subote vođe Alsterskog obrambenog saveza otišli su ranije, jer na operacija završila je katastrofom. Fitilj koji je zapalio Begli bio je prekratak i eksplodirao je gotovo odmah. Bomba je ubila Beglija i prouzročila rušenje stare viktorijanske građevine na glave kupaca. Pored bombaša poginulo je još devet ljudi, među njima i četiri žene i dvije školarke. Svi poginuli opet su bili protestanti. To je dovelo do osvete lojalističkih skupina. U sljedećih šest tjedana lojalistički teroristi ubili su 16 ljudi. Svi su bili katolici. Tjedni nakon napada na ribarnicu Frizel bili su među najgorima u Sjevernoj Irskoj nakon početka nevolja. Belfast je bio grad duhova. Trgovine i ugostiteljski objekti radili su skraćeno, ako su uopće radili. I i bili su pusti. U takvom ozračju Ira je pristala na prekid vatre. I već od 90. godine od Petera Brouka, dakle i tih službenih izjava Britanske države da više nema nikakvih sebičnih interesa u Sjevernoj Irskoj, svačaju naravno da ne može pobijediti Irsku republikansku armiju, se traže drugi procesi. I naravno ti kreću procesi, mijenja se pozicija Ire prema službenom Dublinu, ali službenog Dublina, to je vrlo specifično prema ovaj, iskim katolicima, a moramo znati dakle da je to početak ekspanzije ove brzo rastuće razvojne Irske, to Kelsko tigra, i događa se dakle da i dalje postoji ta deklaratorna empatija i simpatija prema ciljevima republikanaca, ali nema više takve bezvjetne simpatije prema sredstvima jer sredstva dovode u lagodan život e, dakle, da službenog Dublina Irske u pitanje. I sve to skupa puno faktora kad stavimo na jedno mjesto Dakle, kreće taj proces koji od 90. do 98. u različitim fazama, sa različitim turbulencijama, prekidima, obstrukcijima, najviše naravno sa strane lojalista, što je logično, unionista. Događa se konačno dakle da tih dakle, osam aktera sigurnijskog sukoba u sponzorstvo američko i po, ili pod patronatom američkim, a sponzorstvo dakle subjeno Dublina i Londona 98. godine spisuju taj povijesni znameniti sporazum na Veliki petak koji je dakle i ratificiran e, dakle u jednom i drugom entitetu i ima međunarodnu ovu dimenziju među službenog Londona i Dublina kao pokrovitelja koji podrazumijeva u stvari jedno, a to je da je on uvažio ciljeve svih. Da nisu uvaženi ciljevi svih, on se ne bi postigao. Ti ciljevi su i dalje diametralno suprotni. Unionisti žele ostati dio Ujedinog kraljestva, republikanci žele neovisnu Irsku, pa to nije moguće ostvariti. Istovremeno jedno i drugo. Dakle, oni su diametralno suprotni, ali su uvaženi u tom sporazumu. Ono što je bit tog sporazuma druga, a to je dakle da se dozvoljava nastanak jedinstvene irske države, ali demokratskim miroljubivim sredstvima. To bi podrazumijelo da to pojednostavimo, dakle da a, sjevernoirski republikanci postanu, ili katolici postanu politička većina u sjevernoirskoj, što oni sad nisu. Oni nisu ni demografska, kamoli politička ali i da demokratskim sredstvima, to je bio nekakav referendum, jeli, mogu izglasati drugačiju poziciju dakle, Sjeverne Irske. Eksplozija u kojoj je nestao skupi trgovački poslovni centar u Canary Wharfu u Londonu pokazala je svu snagu privremene ire. Cijena tog napada bila je golema. Godine 1996. Ira je iz Južnog Armaka u trgovačkom i poslovnom središtu Manchestera postavila golemu bombu postavljenu u kombiju. U eksploziji te bombe ranjeno je 200 ljudi. Ekonomska šteta bila je golema. Ti su napadi bili dio Irine strategije da se cilja britanska ekonomija. Prve napade na britanskom otoku privremena Ira izvršila je 1973. Početkom 90. Ira je posebno počela ciljati ekonomiju Britanije godine 1992. Ira je postavila dvije bombe u središtu Londona, u Baltičkoj burzi. U eksploziji je poginulo troje ljudi, ali šteta koja je naplaćena od osiguravajućih društava iznosila je 800 milijuna funti. Za usporedbu, ukupna svota naplaćena od osiguravajućih društava za štetu nastalu terorističkim napadima u Sjevernoj Irskoj tijekom cijelih nevolja iznosila je 615 milijuna funti. Ira je mislila da će tim napadima prisiliti London na ustupke. Na kraju je London morao na to pristati. I treća dimenzija tog sporazuma je da je britanska država, moćna britanska država, svoj konstitucionalni poredak dovela po znak pitanja na način da je ima takozvani danas uvjetovani suverenitet, jer Sjeverna Irska jeste dio Ujedinog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, ali se isto kaže da ne, može, ne mora sutra biti. I to je dakle jedan proces koji u Sjevernoj Irskoj traje evo već 15 godina, odnosno već 18, jel? On je donio nešto, a to je relativni mir. Relativni mir u Sjevernu Irsku, odnosno donio jednu nadu da je moguće da taj ja bih rekao mirovni proces postane način života u Sjevernoj Irskoj. Dakle, mirovni proces je danas postao smisao života u Sjevernoj Irskoj. Ljudi jednom kad se dakle, vrate u te nekakve mirodovske, miroljubive okvire, kada shvate da su odnosi snaga, odnosi moći, dakle, vode opet pat pozicijama, kad se e, sjete da jedina alternativu tom mirovnom procesu ponovno ubijanje, se više postaju privrženi tom mirovnom procesu, i naravno da to u konačnici što su meni se čini antropolozi i socijalni psiholozi empiričari u Sjevernoj Irskoj utemljeno dokazali a to je dakle da imamo stanovitu transformaciju identiteta sjevernoirskog stanovništva ukupno pa to se može vidjeti danas na dakle, ulicama i Belfasta, ali i ostalih sjevernoirskih gradova i da imate jednu specifičnost, a to je da danas najveći pobornici mirotvorstva koji imaju i projekte izravne suradnje, uključivo i ekonomsku suradnju, dakle da su to pripadnici Irske republikanske armije i pripadnici lojalističkih terorističkih organizacija, ako hoćete, koji danas, do jučer su se ubijali, a, ovaj, a danas vode zajedno dakle, turističke agencije i dakle, turistima koji dođu u Belfast poznaju sa povijesnim znamenitostima u Sjevernoj Irskoj pod navodnika, a ta povijesna znamenitost je naravno terorizam i ubijanje ovaj, ti sukobi u Sjevernoj Irskoj. Sporazum od Velikog petka ili sporazum iz Belfasta dogovoren je u 17 sati na Veliki petak, 10. travnja 1998. godine. Sporazum je postignut 17 sati prije roka koji je postavio američki senator George Mitchell posrednik u pregovorima. Tim sporazumom uređen je novi politički sustav u Sjevernoj Irskoj. Mark Malholland u knjizi Najduži rat piše Uređenje podjele moći dalo je predstavnicima svake zajednice pravo veta. Zakonodavna djelatnost u Skupštini zahtijevala je sporazum ili većinu od 60% članova kako bi se donio neki zakon. Podkomiteti su trebali nadgledati izvršne funkcije, a njihovo članstvo trebalo je biti proporcionalno snazi pojedinih stranaka u Skupštini i mjesta su se također trebala dijeliti proporcionalno. Svaki odjel trebao je voditi ministar s izvršnim pravima i moći. Sve velike stranke trebale su dobiti svoja lena, ministarstva koja su bila odgovorna samo skupštini. Britanski državni tajnik trebao je ostati odgovoran za predmete koji nisu dani pokrajinskoj vlasti. To su posebno stvari koje se tiču reda i zakona i on je trebao predstavljati Sjevernu Irsku u Ujedinjenom kraljevstvu. Pored ove podjele moći u Sjevernoj Irskoj i povećanja utjecaja Republike Irske u poslovima Sjeverne Irske, u roku od dvije godine trebali su iz zatvora izaći svi pripadnici paravojnih i terorističkih organizacija. Trebala je biti i provedena reforma policije. Došao je kraj kraljevskom alsterskom redarstvu. Nije to bio prvi pokušaj dogovora u Sjevernoj Irskoj, ali sporazum od Velikog petka bio je prvi koji se održao. Naravno, ali ono što postavlja taj sporazum jednu dilemu i to je taj paradoks terorizma. Priznati su terorističkim organizacijama svi ciljevi, a istovremeno radi se o ciljevima zbog koji su dojučer ubijali. I svi su amnestirani za to što su radili. I ne samo to, oni danas sudjeluju u političkim procesima. Danas se događa da demokratski unistička stranka koja je bila protivnik sjevernoirskog sporazuma ovog na, veliki petak je najmoćnija stranka danas nije više onistička već ova ekstremna pejsliva, odjana pejslija, to protestantskog svećenika koji je najviše pridonio sektaštvu u sjeverno Irskoj. Dakle, oni su danas i u političkim procesima. Ono što je zakonitost, kontinuitet 1998. na ovamo sjevernoirskih političkih procesa, a to je dakle u tom konsocijacijskom modelu vlasti, dakle podijeljena vlast između irskih katolika i protestanata da dominantnu ulogu za njih sigurno dakle na svim izborima imaju dakle Sinn i Demokratska unionistička stranka Sinn je podržao sporazum ali potpisao sporazum i uglavnom je dakle druga stranka danas u dakle Sjevernoj Irskoj, prva katolička i što je promijenjeno odnosu na ovu socijaldemokratsku liberalnu stranku odnosno na prije koja je bila moćnija. Dakle s druge strane imamo demokratsku unionističku stranku koja je bila protiv sporazum, ali danas najmoćnija stranka u Sjevernoj daje naravno ovaj premijera i centralna je politička institucija u Sjevernoj zadnjih godina i to je ono što je specifično da je i taj kontekst doveo da te suradnje sjevernoijski katolika i protestanata, odnosno njihovih ekstrema. I da je to opet jedan nastanoviti način promjena identiteta uopće i aktera, ali cijelog sjevernoj društva i da je to jedna nada dakle, da ipak će to mirotvorstvo, taj sporazum postati i ostati način života. Alternativa je rat, alternativa je ubijanje, a jedna i druga strana je i tekako toga svjesna ako hoćete Ira ne postoji, ali vojno vijeće postoji. Ako se vratimo na početak e, našeg razgovora, pitali ste gdje je Ira 69. Nigdje. Ali što ima? Samo vojno vijeće. I u tri godine postaje najmoćnija snaga na sjevernoj sceni. Danas nema ništa, nema Jure. Ničega nema, ali ima vojno vijeće. petnaest kolovoza 1998. godine u sjeverno-irskom gradu Omagu u grofovi Tyrone eksplodirao je automobil bomba. Cilj napada bila je sudnica. Bomba je bila teška četvrt tone. Postavljači bombe dojavili su da će napada biti, ali su to učinili neposredno prije eksplozije, a i automobil je bio parkiran skoro pola kilometra od sudnice. U eksploziji bombe poginulo je 29 osoba. Među poginulima je bila žena trudna sa dvoje blizanaca i šestero djece. Odgovornost za napad preuzela je prava Ira, skupina koja se odvojila od privremene Ire zbog protivljenja mirovnom sporazumu. Napad su osudili gotovo svi, uključujući i Sinn Fein. Sporazum od Velikog petka bio je previše važan da bi se dopustila njegova propast. Primirje koje je nastupilo tim sporazumom traje i do danas. Pristajanjem na taj sporazum i privremena Irska republikanska armija je odustala od svog dugog rata protiv britanskih vlasti. Govori profesor dr. Mirko Bilandžić socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dakle, u Sjevernoj Irskoj danas mir. U Sjevernoj Irskoj su akteri si shvatili da je mir, nema alternative da taj e, sporazum i taj mirovni okvir nemaju alternative kao smisao i cilj života i cilj sami po sebi, da sve ostalo je put u povijest, a ta povijest je u Sjevernoj Irskoj krvava. To je najdugotrajniji, najkrvaviji sukob on traje negdje gotovo već devet stoljeća ukupno. Ako hoćete samo malo se pozabaviti statistikom, vidjet ćete da ne postoji niti jedan čovjek u Sjevernoj Irskoj koji na određeni način ne uživa ili nije osjetio posljedice tog sukoba. Dakle, 4000 ubijenih, 50.000 ranjenih, a procjene su da je različite tretmane kaznenih, represivnih i inih, dakle, kontakata sa državom, dakle, uvezano uz Iskoj situaciju, prošlo negdje čak do 120.000 ljudi sa vojskom i tako dalje. Kad to samo zbrojite po pomnožimo sa prosječnim e, brojem članova obitelji, dođete do brojke od 700-800 tisuća. Dakle, polovina sjeverno isko stanovništva imala je izravne posljedice tog sukoba. To su njegovi razmjeri, to su ti tvrdokorni društveni sukobi koji su duboko ukorijenjeni, koji su u stvari nerješivi. I to je danas otprilike okvir ovaj, Sjeverno-irske koja e, se dakle bitno mijenja i ekonomski, i politički, i socijalno Naravno, s druge strane, trend je takav i odredbe tog sporazuma su takve da je republikanski pokret pobjedio tom sukobu. Svoje ciljeve samo naravno neće ostvariti instantno i neće ih ostvariti nasiljem, već političkim sredstvima u dugoročnom razdoblju, što naravno opet povijest uči da će to imati bitne posljedice za sam pokret. Kakav će u situacije biti, to ćemo vidjeti.